Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. March 31, 1997 Inordinahang obispo si Bishop Jesse Mercado sa Manila Cathedral. Matapos ang limang taon, itinalaga siya bilang obispo ng Diocese ng Paranaque, magpasa hanggang ngayon Si Bishop Mercado ang kauna-unahang obispo ng diocese matapos itong maitatag noong taong 2002. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.